biziki uh, berri hona da, eh? uh, da eh, azkenean uh, entitate biziki importantea frantxez uh, panoraman uh, erraiten du, ba, aspalditik uh, gu hemen er, erraiten duguna, eta gure komisioan ere uh, erraiten duguna. Hau da dispersioa ez, ez dela legala eta oinarrizko eskubideak urratzen dituela. Orduan bai dela berri biziki ona eta biziki importantea. Zenta kontroladoreak aipatzen du hori bere urteko informean eta informe hori jadanik bon, prozedurak aurre ikusten duen bezala jadanik emana izan da frantses presidenteari e, baita ere uh, biltzarreko presidenteei eta senadoaren presidenteari. Uh, orduan eh, bai daukala impactu bat eta eta bere pisua, bere pisua bai.